Nuh surəsi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə İnna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an yatiyahum azabun alim. Həqiqətən biz Nuhu öz qövmünə göndərdik və dedik: Sən öz qövmünü onlara ağrılı-acılı bir əzab gəlməmişdən əvvəl xəbərdar et. قال يا قوم إني لكم نذير مبين O dedi: Ey qövmüm, şübhəsiz ki mən sizi aydın bir tərzdə xəbərdar edənəm. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون Allaha ibadət edin, ondan qorxun və mənə itaat edin. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء ta'lamun Belə etsəniz, o sizin günahlarınızdan keçər və sizə müəyyən vaxtadək möhlət verər. Həqiqətən Allahın müəyyən etdiyi vaxt gəlib çatdıqda əsla təxirə salınmaz. Kaş biləydiniz. Qala rabbi inni da'utu qawmi leylan və nəharan O dedi, Ey Rəbbim, mən xalqımı gecə də, gündüz də dəvət etdim. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا Amma dəvətim onların haqdan qaçmalarını daha da artırdı. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا Sən onları bağışlayasan deyə mən hər dəfə onları imana dəvət etdikdə onlar barmaqlarını qulaqlarına tıxıyır, paltarlarına bürünür, küfürlərində israr edir və ötkəm-ötkəm təkəbbürlənirdilər. ثم إني دعوتهم جهارا Sonra mən onları aşkarcasına dəvət etdim. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا Sonra mən onlara həm uca səslə, həm də gizlicə bildirib, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا Dedim, Rəbbinizdən bağışlanmanızı diliyin. Həqiqətən O çox bağışlayandır. O sizin üzərinizə bol-bol yağış göndərər. Yumdidukum bi amwalin wa banin wa yec'al lakum jannatin wa yec'al lakum anharan Var dövlət və oğul uşaqla sizin imdadınıza çatar. Sizin üçün bağlar salar və çaylar yaradar. ما لكم لا ترجون لله وقارا Necə olub ki, siz Allahın böyüklüyünü layiqincə uca tutmursunuz? وقد خلقكم أطوارا Axı O sizi mərhələlərlə yaratdı. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا Məyər Allahın yeddi göyü təbəqə-təbəqə necə yaratdığını görmürsünüz? وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا Ayı bir nur, günəşi də çıraq etmişdir. Allah sizi torpaktan bir bitki kimi bitirmiştir. Ümme yu'idukum fiha ve yukhricukum ihraca. Sonra o sizi ora qaytaracaq ve yeniden çıkartacaktır. Allah yeri sizin için xalı təki döşədi. Təsluku minhə Belə etdi ki, orada geniş yollarla hərəkət edəsiniz. Qalə Nuhun Rabbi innəhum əsavni vəttəbə'u mən ləm yəzidhu məluhu və vələduhu illə xəsərə. dedi, Ey Rabbim. onlar mənə asi oldular və var dövləti, övladı özünə zərərdən başqa bir şey artırmayan bir adama tabi oldular. ومكروا مكرا كبارا Onlar mənə qarşı böyük bir hilə işlətdilər. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا Və özlərinə tabi olanlara dedilər, Öz məbudlarınızı tərk etməyin, Vəddi, Suvai, Yəğusu, Yəuqu və Nəsri tərk etməyin. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا Artıq onlar çoxlarını azdırmışlar. Sən də zalimlara azğınlıqdan başqa bir şey artırma. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا Onlar öz günahlarına görə suya qərq edildilər və oda atıldılar. Onlar özlərinə Allahdan savayı köməkçilər tapmadılar. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا Nuh dedi, Ey Rəbbim, kafirlərdən yeryüzündə bir nəfəri belə sağ qoyma. İnnəkə in tədərhum yudillu ibadəkə və la yəlidu illə fəciran kəffara. Əgər sən onları sağ qoysan, onlar qullarını azdıracaq və yalnız günahkar, kafir övladlar doğub törədəcəklər. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا Ey Rəbbim, məni, valideynlərimi, evimə mömin kimi daxil olanları və bütün mömin kişi və qadınları bağışla, zülmkarların isə ancaq həlakını artır.